Otsailak amabi ditu gaur, asteartea da, eta berrion albistegia duzue, berriozar irratiaren albiste, albiste eman kizuna. Beti bezala, hurbileko kontuakin azaltzen hasiko gara, eta gaur gure etxeko irratsaio batekin hasiko gara. izan ere, berriozar irratiko aurrera beti irratsaioa berroita margarren saioa bete zuen atzo. hueco. Bederatzi ardietan entzun daitekeen etxe honetako kirol irratsaioa i atzo bere berrogeita amargarren saioa egin zuen 2008ko irailaren hogeita zeian hasi zutenetik Gorka Dominguez, Oier Aizkorbekini, Molina eta Felipe Zarra Luke azken honek e, aurten e, utxi, utxi du e, astelenero puntualki ditugu berriozar irratiko unetan denbora guztietan aurrera betik kirolarekin lotutako irurogei elkarrizketa eskaini ditu atzoko irratsaioa aurreko guztien bilduma bat izan zen irratsaioak pasa diren anekdotak eta guzti azpimarratuz entzun dezagun Oscar Lasoa besteak beste Oscar Lasa osa berriki gerentea Raul Roberto Babarkatu Larra onu, Larra bea BKEko gocha taldeko kidea Nacho Barriuso monit, e, eh, BKEko eh, eskala eskalatzaileko eh, eskalatzaileen monitorea Xavier Gamarra e, Eh, cesta Punta con eh, Ardura Duna edo eh, edota David chapel zera chapel duna chapelduna y San Una difícil. El último libro que has leído. Pues lo tengo. <laughs> el libro de cuentas. Lo tengo. Mira, no me sé el título. tengo encima de la mesa para leerlo. Y, pero el anterior no te lo sabré decir. Jamón, queso o el vino de premio. El queso. Eh, estoy contigo. <laughs> Venga, una de las difíciles. El último libro que has leído. Ahí lo hemos pillado. Esa es, esa es buena. Sí, me acuerdo. <laughs> último libro que has leído. Suelo leer un libro al año, o sea, fíjate que. Pero ahora mismo. Todavía me ganas. No me acuerdo. no me acuerdo. Se lo leyó en enero. Eh. Voy a intentarlo, ¿eh? Venga. Venga, tira, arranca. Después de un buen partido, cerveza o Aquarius. Cubata. <laughs> ¿Chuleta o solomillo? Chuletón. <laughs> ¿Y un deseo para esta temporada? Bueno, eh, sobre todo motivación, que los chavales sigan ahí, que no haya lesiones y ya si ganamos, pues sería el copón. <laughs> un compañero con quien salir a correr, Alazne. Y Manol. ¿Y Manol? Jotas, el último libro que has leído. Esa es difícil, ¿eh? Estas son las más difíciles. Ahí cae todo el mundo. En ¿eh? esta no, pues me estoy leyendo uno que ahora no me acuerdo del título. <laughs> <laughs> eso lo dice todo el mundo, eso no va Es por los nervios, ¿eh? Pero. A Vale, cambiamos. Vamos a dejarle pensar. ¿Cuánto vale un sello? <laughs> no broma. ¿Qué Jotas? ¿Nos acordamos del libro? Sí, es, es del autor del, de La rebelión en la granja, pero no sé cómo es el libro. Lo tiene calzando una mesa que cojea. Yo creo que sí, yo creo que Empecé a leerlo y como no me gustaba, lo dejé ahí. Eh, ¿Un compañero con el que jugará al pádel? José Antonio Vázquez No, qué mentiroso. por, por ser pelota ahora viene la difícil. ¿Cuál es el último libro que te has leído? El último que he leído, que he leído, pues el marca. <laughs> en esta solemos pillar a todo el mundo, pero te vamos a dar el premio a la mejor respuesta del año. <laughs> Inauteria gaur eh, auzo zaharrera, zaharrean ospatuko dira asteburuko festa ondoren gaur Berriozarko herri zaharrari heldu zaio txanda izan ere Inauterietako asteartero bez, asteartero bezala arratsaldeko 6 tardietatik aurrera etxe etxe gauzatzen duten puskabiltza izanen da. Eta gaia saldatuz, baina kulturarekin eta hizkuntzarekin jarraituz, hauzalor euskaltegiaren zabaltze berria otxailaren amabostean izanen da. Eguzki plazan ireki berri den e, hau zalor euskaltegiaren egoitza berriaren inaugurazioa otxailaren amabostean ostiralarekin ospatuko dute festa arratsaldeko tardieetan, abiatuko da joaldunen parte hartzearekin zazpietan ekitaldi nagusia izanen da eta bide, bide batez korrika emezortzigarren edizioa aurkeztuko dute eta bukatzeko gaueko bederatzi tardian eginen den ba, afaria joateko txartelak herrira herria eta kaleberri tabernetan edotak euskaltegi ian eskura daitezke Eta etxe kaleratzeak aipatu behar ditugu orain hipotekak ugitutako taldearen batzarra ospatu baitzen atzo arratsaldean Atzo arratsaldean hipotekak ugitutako taldeak batzar irekia egin zuen berriozarren gaur Madrilgo Kongresuan sinaduraren bidez aurkezutako herrilege kiminaren tramiteari oniritzia emanenote dioten jakinen da Partido Popular alderdiak aurkako bozka iragarri du dagoeneko. Otsailaren amaseian etxe kaleratzen aurkako manifestazio handia eginen da Iruñean arratsaldeko 6 tardietatik Gaztelu plazatik abiatuta. Eta orain iritsi da eguneko egunkariaren titularrak irakurtzeko unea berria, egunkariarekin hasiko gara. Eredu, eremu ez euskalduneko de ereduko ikasleen gastuak laguntzeko mozioa onartu dute Nafarroko parlamentuan. Sostengu Zabalaren bila ariko da Euskal Herria elkartea eta bak e, gogoratu behar dugu e, banatu direla eta berriz ere bosgarren urte urteurrena bete badu ere ere euskara soilik egiten den irrati eh, honek eh, ba oraindik eh, orain ez du ematen du ez duela lizentzia eskuratzeko eskubiderik PSN makila eta azanahoria zertaz dijua artikulu hau ba PSNek berak UPNerekiko duen harremana zen eta e, denok dakigun bezala egun bat bai egun bat ez e, ari da UPNren proposamenak aurrera edo edo atzera botatzen. Arduragabekerien ondorioz, e, eginiko erreskateak kobratzen hasi da Nafarroa. Eta orain, benetazko sintoniarekin, eta ez eguraldia iragartzeko sintoniarekin lehenen geuden bezala, gara egunkariarekin jarraituko dugu, prentsa digitalari egiten diogun errepasoa, eta garak dioena da, epaile batek beste ustelkeria uzia ireki du upeneren baitan, eta handia iriker ikertuko du eguesen. EH e, Bilduk e, UPN erekiko oposizioaren batasuna berrindartzearen aldea azaldu da non eta iruñean. Entzutegi nazionalak e, otegi erekiko elkartasun ekitaldi baten ikerketaren berirekiera e, agindu du. Ja, raituko dugu diario de Navarrarekin, neguko kanpainaren galurik, e, handiena antolatu dute. Foru ganbara, goñiri, gonbidatuko du, gonbidatuko dio, talde politiko bakoitzari erantzutera, goñida Nafarroko kutsaren arduradun oia. Iruñean trafikozko istripuak euneko amaika jeitsi dira. Eta bukatuko dugu diario de notiziasekin, barzina, eh, barzina kupeneko oinarriari hartarazi dio, ark galdu, ezge, galdu ezkero, gobernuaren erorketa ekarriko duela. Esaten zuten, hautezkundeak ez direla egongo, baina nik ez dakit, ez dakit, guztu bai ez egongo direla. FMko irudi, irutik bi irratiko lizentziak estatu mailako irratikateen esku geratu dira eta azkenik salano ebaku penekoak urrengo biltzarrari begira dena gerta daitekela esan du bustaraina bustana araño dena zezena da Eta orain bai eguraldiaz mintzatuko gara eta eguraldirako, eguraldien iragarpenerako daukagun sintoniarekin ez lehen bezala. Eguraldiaz eh, hitz egiteko ordua iritsi zaigu orduan eta une honetan bi graduko temperatura dugu, justu justu atzo goizeko beratzetan genuen berbera, gaurko ez dugu aldaketa nabarmenik espero, giro goibela eta bustia izango dugu, orain esnatu eh, garenean guztiok ikusi dugu elurra dugula herrian gutxi bada ere, baina goizean ez dirudi elur gehiago botako dueni goizean euriak e, e, ez digu atxedinik emango, elur goizean goize eh, iragarrita dago bosteun zeireun metro inguruan eta, bueno, poliki-poliki e, gorantz joango da, sortzireun mila metro ingurura, beraz, ondo komendian ezka mendian elurra botako du baina hemen herrian ez. Ipar mendebaldeko baldeko aizeak goizean gogor joko du, baina arratsaldean nabarmen beret, bere ber, baretuko da e, temperatura, eguneko temperatura beraz e, astelena, astelenako, astelenekoaren antzekoa izanen da, hau e, izan da guztia hotza e, orduan hotza pasa beharko dugu, bufanda atera beharko dugu e, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun punto sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.com Neten.